Yo. Uh. Yo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Verkar som att någon vill fylla år. Det verkar som att någon vill fylla år. Det verkar som att någon vill fylla år. Och det gör du. Ja, ja, ett par vid Västermalm medan du är klassad som asdryg samtidigt som du är snaggast och asrik. Helt sjukt att man gör en låt till jävla kompositör. Just nu tänker jag bara hoppas du dör. David Westerman, en blandning mellan råtta och bög. Men som kan sitta still och softa med öl Stackare grabben, ser ut som att du behöver en kram. Detta firas med med ett par dagars öltäckehak. Men det var ödet som sa, eller var det bögen som sa? För att få dig glad måste man dö man måste nog öva rätt bra. Och det var rätt sökt igår, men du är söt än idag. Så grattis din jävel på din födelsedag! Du är fan <coughs> bäst man. Puss och hej.